Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 22. september 2015. Vi har med Al-Aqid al-Tahawiyya at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina.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 islam, vi er nået frem til 172. 172, er det korrekt? Er det det, I har også hos jer? hvor forfatteren siger وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان ونؤمن بالبعث vi tror på de efterliv og det betyder at folk genoplever igen وجزاء الأعمال يوم القيامة om at man får belønning eller straf والعرض والحساب والعرض at opstå for Allah subhanahu wa ta'ala for at modtage sine dom وقراءة الكتاب så bliver der læst af din bog som du har fortjent i dunya i dine handlinger det står der ret alle de punkter kommer jeg til at gennemgå dybere والثواب والعقاب والثواب om du kommer til Jannah والعقاب straffen om du optjener ilden والصراط والميزان الصراط broen والميزان vægten Hvis vi kigger her وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْث Vi tror på, at man bliver sendt igen. Og selve det her, efter al-barzakh, efter at selve sjælen havnede i al-barzakh, Allah subhanahu wa ta'ala genoplever kroppen, eller genoplever øh, kroppen igen med sjæl. Allah siger i surat al-Anbiya, vers nummer 104, كما بدأنا أول خلق نعيده Kama bada'na, ligesom vi har startet, ligesom vi har startet de første skabninger, returnerer vi disse skabninger tilbage. Wa'dan alayna, det er noget som vi lover jer. Inna kunna fa'ilin, og vi kommer til at gøre det. Så stiller jeg et spørgsmål. Hvorfor siger Allah subhanahu wa ta'ala, wa'dan alayna, det er noget vi lover jer. Inna kunna fa'ilin, og alligevel bekræfter han, at han gør det. Er nogen af jer, der ved hvorfor? Ja, mashayikh, ja, ukhwa, ja, ahbab. Hvorfor? Er det for tidligt? skal I varme op, ligesom fodboldspillerne, lidt på banen. Tænk over det. Wa'dan alayna, fordi Allah altid holder, hvad han lover. Nej, korrekt. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han holder altid de ting, han lover. Trods mennesker, det er ikke altid, de holder de lover. De skifter. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Wa'dan alayna. Det er noget, vi lover. Og læg mærke til, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sammen med hans brødre er profeter og budbringer. Hvilken koncept Allah har valgt til at være hans profeter og Gud og budbringer. Ærlig, troværdig, øh, folk som er specielle i deres opførsel. Når de lover noget, de holder. Tålmodig, bestræbende, har en form for bæreevne, som bjerg kan ikke bære. Allahu Akbar. Det skal jeg også tænke på. Allah har valgt disse profeter, sallallahu alaihi wa sallam, fordi de er specielle og unikke. Og Allah har støttet dem. Men her, wa'dan alayna, det er noget vi lover jer. Inna kunna fa'alin. Alligevel bekræftende, at vi gør det. Så i kroppen og får sjælen tilbage, og det bliver ritualbleret, ligesom det var før. At selve kroppene vil se lidedes, som din krop har set ud før. Så hvis der er nogen, der har set din krop i oprejst position, vil kigge og se, det er ham der. Og så kommer Israfil og puster i hans øh, øh, buk, øh, i hans, øh, hvad hedder den på dansk? Hvad hedder den på dansk? Øh, trompet. Og så vil sjælene, nej, så vil sjælene flyve ind til kroppene, subhanallah. Så her har vi et genopstandelse af kroppe i de rigtige format, og så kommer sjælene til at blive forenet med kroppen igen. Og så kommer Al-Mahshar. Al-Mahshar. Hvad er Al-Mahshar? Er nogen af jer, der ved, hvad Al-Mahshar er? Er nogen af jer, der ved, hvad er Al-Mahshar? Al-Mahshar er der, hvor nationerne samles. Samling, nej, Allah efter alik. Hvor Allah samler alt, hvad han har skabt. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han samler alle nationer. De tidligere og de efterkommer alle sammen. Præcis stedet, hvor alle bliver samlet, Allah efter alikum. Og en af de her med hensyn til Ba'ath wal mahshar er noget af de imansøjler, som du og jeg skal tro på. Og at benægte genopstandelse er kufur. Og mange musulikin har dannet kufur på det. Og mange ateister siger, at kroppen forsvinder, og så vil befolkningen ligesom komme til livs alene. Læg mærke til surat al-Waqi'a, vers nummer 47, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ Det kommer med en provokerende spørgsmål, hvor de siger, hvis vi er dødende, og vi var gjort til at være jord støv, og kun noget tilbage af vores knogler, er inna la mub'athun, blev vi sendt igen sådan der. Så svarer Allah, Awa aba'un al-awwalun, Awa aba'un al-awwalun, Og ikke kun os, også de tidligere af fædre, som var før os. Så svarer Allah subhanahu wa ta'ala i surat Yasin, vers nummer 78. Qala man yuhyi al wa hiya ramim? Spørgsmål. Hvem er det, der skaber selve, eller hvem, hvem er det, der retablerer øh, knoglerne, øh, hvor gjorde den til at være ramim, som har været gjort til intet, til at være faktisk støv. Her, Allah subhanahu wa ta'ala vælger nogle af tingene, som kuffar støv, præcis, som kuffar har gjort. Wa alaikum salam min hami. Læg mærke til, i surat al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Qiyamah 36, أيحسب الإنسان أن يترك سدى Ayahsabul insanu ayyutraka suda. At der er nogen, der, der gider at skrive til brugeren Ilhami, at der er lyd. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Tror mennesker, at de bliver forladt bare for gaves? Alam yakunutfatan min maniyin yumna. Allah beskriver skabelse af et menneske, hvad han siger, var han ikke bare plot noget, som kom ud af en mand, nutfa, og de er en samling. Nutfa min maniyin yumna, af selve cellerne af manden i første omgang, og bagefter af kvindens samling, ikke stort som blev til noget, som hedder et menneske, et barn. ثم كان علقة فخلق فسوى så har den udvidet sig til at være alaqa. Alaqa hængende. Hængende hvorhen? Ar-Rahim. Hængende ved selve, jo, øh, selve øh, levmorhalsen. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى Her kommer skabelse af selve hankøn og hunkøn. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِيَ الْمَوْتَى Nu kommer spørgsmål. Al de her proces af skabelse af mennesker, hvordan du og jeg blev skabt til livs, så siger Allah til dem til sidst, ham som har skabt jer i de, som I kender til, kan han ikke skabe jer igen. Efter jeres død, svar er ja. Allah subhanahu wa ta'ala har, har fået jorden som har været død til at komme til livs. Allah subhanahu wa ta'ala har fået den jord, som har været død til at komme til livs. Og det er bare for at få nogle eksempler. Surat Yasin, vers nummer 33. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها Og vi gav den noget, så de kunne se med deres blot øje. De kan tjekke jord, som har været død, hvor vi fik den til at komme til livs.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 Og noget af de beviser med hensyn til al-ba'ath eftersending, at Allah subhanahu wa ta'ala, hvis han ikke sender befolkningen herefter, så har deres skæbninger været forgæves. Eksempel. Hvis vi alle sammen dør, og der er hverken straf eller død, har livet nogen betydning, af Mashiach? Har livet nogen betydning så? Ja eller nej? Sjov. Nej. Der er kun en, der svarer, resten sover. Allah siger i surat al-Mu'minun, vers nummer 115-116. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق أفحسبتم تخوي أنما خلقناكم عبثا at vi har skabt jer أو sjov tror I og muslimer وأنكم إلينا لا ترجعون أي تأصبنا يعلد تباي فتعالى الملك أبهل أع الله سبحانه وتعالى الملك كونا والي كونا Al-Haq, sandheden. Hvis du kigger her, Allah subhanahu wa ta'ala siger til mig og til dig, Tror du, at dine skabninger har været for sjov, og du ikke vender tilbage til os efter døden, så vi kan straffe dig eller belønne dig? Du skal altid ophøje Allah subhanahu wa ta'ala, fordi Allah subhanahu wa ta'ala han holder de han lover. Læg tænk på, at menneskerne har brugt al deres tid på tilbydelse til Allah, og fester, og qiyam, og hajj, og venter til det her øjeblik at optjene Allahs jannah. Vi skal ikke være ligesom sofister, som siger, Ilahi ma abadtuka li jannatik. Så siger vi, tilbeder dig ikke over Allah på grund af din jannah. Det er løgn. Et menneske har en lovning, som Allah har lovet ham. Og når Allah siger, Jannatun arduha as-samawat wal ardu, uiddat lil-muttaqin. Paradiset som er ligesom himlen og jord, er gjort klar til dem, som er gudfrygtige. Og ligeledes en vantro. Han dyrker alle former for haram. Han bedrager, han bedriver hår. Han snyder. Han ødelægger, han voldtager. Og alligevel får han ikke noget straf. Så siger han, jeg har gjort, hvad jeg har lyst til, uden at blive stillet til regnskab. Lad os nu se, hvad Allah siger til det. I surat al-Jathiyah, vers nummer 21. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم Sa'ama ma yahkumun. Tror de dem, som har foretaget sig alle former for synder, at vi gør den ligesom dem, som er fasttroende og har handlet godt? Tror de, at vi sætter de gode sammen med de dårlige i samme perspektiv? Deres liv og deres død er anderledes fra hinanden. Sa'ama yahkumun. Til det værste, som de her mennesker vægter efter. Kuffar tror, at når livet er overstået, og de bliver brændt eller lagt i hullet, så er der ikke noget tilbage. Så de farvel, farvel over liv, men så har de glemt, at de kommer til at kende til sandheden at Allah vil genop, genopstande den her liv, og deres straf vil de starte med at få i adab al-qabr. Allahu Akbar. Surat al-Qalam, vers nummer 35. Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Gør vi muslimerne Ligesom de kriminelle, hvordan er de i af tingene? Allahu Akbar. Hvordan skal vi gøre en muslim til at være kriminel? Og hvad er kriminel her? En hver kafir, en hver mushrik, han er kriminel. Han er dannet kriminalitet mod sig selv. Han er dannet kriminalitet mod samfund. Han er dannet kriminalitet mod islam. Han har dannet kriminalitet mod at-tawhid. Han har dannet kriminalitet mod al-Quran. Han har dannet kriminalitet mod as-sunnah. Han har dannet kriminalitet mod enhver muslim, fordi han ikke accepterer Allah til at være al-wahid al-ahad, al-fard al-samad. Til at acceptere Allahs din, så han kan være lydig, så han kan være lydig til ham subhanahu wa ta'ala. Og dem er der mange af, som ikke gør. I surat Sad, vers nummer 27-28, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا وَمَا خَلَقْنَا Vi har ikke skabt himlen og jord, og alt hvad der ligger imellem dem, forgaves. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا Det er det, hvad de vantro har tænkt sig. At Allah har skabt det hele forgæves. فويل للذين كفروا من النار Straffen for dem, som har dannet vantroskab, er ilden. Og Allah siger, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ De kuffar, de skal vente og se, hvad er det for nogle ild, de har i vente. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض Gør vi, at vi gør dem, som er troende og handlet korrekt, ligesom dem, som har dannet ødelæggelse på jord, am naj'al al muttaqina kal fujjar, eller skal vi gøre dem, som er gudfrygtige, til at være kal fujjar, ligesom de kriminelle, det vil sige dem, som er i toppen af de kriminelle, Det blev kaldt Fujar, men fajr. Wallah beskytter os. Hermed kan man sige, at en fast trone, hans ønske er al-jannah. Så han kan se sin Rabb, når lejligheden er til sted. Allah subhanahu wa ta'ala har lovet dem, og Allah overholder det, han lover. Og kuffar har dannet kufur på yawm al-qiyamah. De eksisterer ikke hos dem. De siger, når kroppen forsvinder, så forsvinder det helt. Allah siger, at de er nogle løgner. Og beviset er Al-Quran, som er den sandhed, som Allah har nedsendt til os. Og hvad kommer der efter Al-Ba'ath? Genopstændelse, så kommer Al-Arb. Hvad er al-ard? Det er selve opsamling. Eller selve der, hvor man skal stå over for Allah subhanahu wa ta'ala. For at modtage de, men Allah, ligesom modtage de, som Allah har lovet os. Som Allah siger i surat al-Haqqa, vers nummer 18. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ til den dag تعرضون la تخفى منكم خافية. Til den dag, hvor ingen kan skjule noget som helst over for Allah. I surat al-Kahf 48, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة De står over for Allah i rækkevis, ligesom I blev skabt det første gang. Og de bliver skabt, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den første gang. Gurran, hufatan, uratan, gurran. Ufa, ingen sko. Ura, nøgne. Gurran, det betyder, de der blev klippet af den med dunia, vender tilbage til den igen. Det er, at selve de ikke omskåret igen. Og det gælder til begge køn. Og hvad kommer efter al-arv? Al-hisab. Al-hisab. Al-hisab ala al-a'mal. Belønning eller dommen i henhold til dine handlinger. Og hermed kan man sige, at selve al-mu'min eller al-muslim, der kan være nogle ting, som han har begået, hvor Allah tilgiver ham for det. Og så kan der være noget, han er begået, som Allah vil straffe ham for det. Hvad så med kafir? Hvad så med kafir? Skal han stå over for Allah? Og Allah skal snakke med ham om de gode gerninger, han har lavet. Han har, han har betalt 100 kroner til Afrika-børn. At han har betalt 100 kroner til syriske flytning i Danmark. Er det sådan, tingene kommer til at være? Hvad tror I er Mashiach? Hvad tror I? Nå. Naam, disse velsignelser får det slet ikke. Al-Kafir Fordi han har ikke nogen gerninger de skal bare anerkende deres kufur. Og de har ikke, at de har fået en budbringer. Og så kom det ud af det her pak Allah vil lave hujja på dem Og så vil Allah straffe dem. Og de fasttroende, nogle af dem kommer ind til Jannah uden straf. Og nogle af dem kommer ind til Jannah, hvor Allah vil påminde dem om de fejl, de har begået, og Allah har tilgivet dem for det og nogle af dem vil få en mildere straf, og nogle af dem vil få en lidt større straf i Jahannam, og bagefter kommer det ind til Jannah. Muhammad s.a.v. siger i hadith sahih Bukhari Muslim, Man nuqish al-hisab udhib. Ham, hvor hans hisab, han, eller hvor hans handlinger bliver diskuteret, så bliver han straffet. Og hvad er kitab? Hvad er bogen, som et menneske skal tage ved sig? Det er den bog, som du og jeg har optjent. Læg mærke til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Kahf, vers nummer 49. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه Så kom bogen. Bogen Sahifatul A'mal, bogen af de handlinger, som du og jeg har foretaget os det blev lagt frem. ووضع الكتاب فَتَرَ المجرمين مشفقين مما فيه så begynder de kriminelle at stå op og se hvad er det der indeholder den her det er ligesom hvis jeg kommer nu med din dagsbog og begynder at læse i det du vil være fyldt flov fordi det er mellem dig og dine indre. Her, der får du det hele, indre og ydre, noteret og skrevet. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Hvordan kan det være? Den her bog, hverken de mindste eller de største, som den har forladt. Allahu Akbar. Ligesom man siger, ja, var ilatana. Ligesom man siger, åh, hvad er det for noget? Alt er blevet skrevet. Alt er blevet noteret. De mindste til de største. Alt. Og ahsaha har samlet den. Hvorfor? fordi du har selv været med til at optjene den. I surat al-Isra, vers nummer 13, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ Et hvert menneske har vi sat hans fugl, hvis man skal tage det i bogstavelig vis, på hans ryg. Det vil sige, du står selv for dit eget indtjening. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Och her ved dommedagen, der får han en bog, som han kan se står foran sig, Manshur. Mennesker kan læse det, folk kan se det, åbenlyst. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Lèse d'impôt كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Tu as nok idee at du kan kigge og straffe dig selv over hvad du har foretaget dig af handlinger. I surat al-Haqqa, vers nummer 19 til 22, Allah siger, فأما من أوتي كتابه بيمينه هم سمها فوسين بو sin bog هون فيقول ها مقرأ كتابية her ليش من بو jeg har intet at إني ظننت أني ملاق حسابية يا تقول يا بالمل إمين استرح فهو في عيشة راضية Han lever et gevaldigt liv. Vidunderligt liv. Fi jannatin aliyah. I et højt, pragtfuldt sted, som hedder Al-Jannah. Allahu Akbar. Så tager vi anden delen inshallah efter salat. Er det i orden? Vi tager anden del efter salat. Vitaly